Emigani esura ya mshanju Mwana wange ebigambo byange obikwate kandi ebyo ndikukuragira obyekwate ebyo ndikukuragira obyekwate niruo olirora ebyo ndikukwegesa obikwatege nkemboni yelisho obyekomye abyarabye mikono obiandike amutima gwawe obumanyi obubone kamunyanyoko kandi ya magezi ogete munywanyi wawe famfe obumanyi na magezi bikukize amukazi enjanga na mumaraya owakalimi omumaraya nkema omwange nalinguliza omwidirisha omubasigazi abafera nabonamu omufera alikweshusha kayabaire ali omumbarabara na agenda enju yumaraya yagiraba apembe agondize kugya owo mukazi ogwo bukababuli bwaigoro akalemba bazana rukabarwaija kushwirima leba omukazi ogwo namutanganwa ajwete nkomu maraya aina nubugobya amutima mukazi omuwanshoni natambukana yeyenda amaguru age tigaikara munju orundi ali omumbarabara orundi ali omukatale nategera na buli kekubo kumuwanda kayabo ino musigazogo ya mugwamu ya munywegera yamara ya mugambira obuzira nshoni amaishati mbaire nindagirwa kugira ebitambo mbonu kireki ebyo naragaine nabigira kiti mbwenu naija ninkuhiga na kuigisa orushusho marana kubona ekitanda kyange nakyazire na kyarao emyendo yerangi ya Misiri na kiembera emigaju eri kutamirana mira eudi no mudarasini ija turaleyamo tukeiso bwire tushemererwangane aro kubaibanye talimu azindukire harai agenzie no mfuko gwempia aragaruka okwezi kwabaire ekimatiro akamubeya beyesa obugambo bulikunura yamutwaza akalimi karungi aho nao msigazi amuondera okobonente eri kugya kubagwa anga akasa akakwetwe omutego gukakaturega umwambi gukalimwa gukakatundura amara omusigazi yashusha enyonyi eyenaga omumutego tali kumanya oko ekyo kirikuija kumuisa mwenu bana bange mumpulirize mulirize ebyo ndi kugamba emitima yanyu ereke kurongotokera ebyo mukazi ogu alikukora muleke kujanga nawe kuba wenene yagwisize abantu bange abo yaisize babaire ihe lihango enjuye muwanda ogugya shehori muwanda gutwara omwarufu